خب المعرب من الاسماء اسمهای مورد کبر الغلام وطابت اخلاقه وعاداته ها ترکیش میگیم کبره فعل ماضی مبنی بر فتح الغلامو مرفوع علامه فاعل مرفوع با ضمه درس بعدی دیگه رسیدیم المعرب من الاسماء های مورد دیگه اون درس تموم شد قواعدش مگه تموم نشدن بله تموم شده بودن این اضافی توضیح بود که دادیم المعرب من الاسما بیا جان هست بگردید پیدا میشه المعرب من الاسما قاعده 86 86 درسته امثله شو بیار المعرب من الاسماء اسمهای معرب اسمها اکثرشون چه هستن؟ اصلا اسم تمامشون معربن جز اونایی که استثناشون کرده بود اسمای استفهام اسمای نمیدونم شرط اسمهای موصول اسمهای اشاره بقیه همشون چه هستن؟ معربن حروف همه مبنی ها که توضیح دادیم کدوما مورب بودن و کدوما مبنی حالا به فعل به اسما رسیدیم اسما همشون جز اونایی که در درس قبلی گفت امثله رو آورده است یعنی, یعنی بله اسما اسما ببینید سو خیلی زیادن میگین همشون موربن جز اونایی که ذکرشون کرد بله پس دقتی داشته باشید دقتی داشته باشید اسمها موربن جز الفاظی که ذکرشون قبلا گذاشت و اسم سه اعراب داره رفع و نصب و جر به خاطر این سه تا گروه از امثله را آورده کبر الغلامو الغلامو نقشش چی است فاعل مرفوع با و طابت اخلاقه طابت باز هم فعل ماضی هست اخلاقو فاعلش هست مرفوع با زمه عاداته معطوف به اخلاق هست مرفوع با للفیلی نابانی طویلتانی للفیلی مجرور هست چه حرکتی گرفته است کسره نابانی نابانی که مبتدا هست و مرفوع علامت رفعش الف هست طویلتانی صفت هست علامت رفع الف هست حضر المهندسون و حضر اخوك معهم حضر فعل ماضی المهندسون فاعلش مرفوع با واو چون جمع مذکره حضر دوباره فعل ماضی اخوك اخو فاعل مرفوع با واو چون از اسماء سته مکبره هست کاف که هم مضاف الیه معهم که هم بله مفهول به نیست بابا مضاف مضاف الیه نه نه مفعول معهو بعد از واف میاد معهم با کجای واف <laughs> بعد از معه نمیاد بعد از واف میاد معه همیشه مضافه به ما بعدش پس چی میشه مضاف مضاف نفس نیست چی قرار میگیره برای حضاره نه نه بله مفعول معه نمیشه مفعول معه میشه بعد از واو میاد این داشته باش مفعول فیه مفعول معه همیشه بعد از واو میاد مانند جاء البرد وال بله والجبات بله جان همینان اما تبنوش خیلی شما تطبیق بوده دیگه شما استاد استاد بزرگوار الان کجا بودی؟ شما از اینجا از مگه خود امثله رو در چیه شما نه آورده است؟ این موضوع موضوع آورده در ما از امثله دو آورده احب علم و العلماء اصلا چی ما لفظ نمیشه خب اتبارم دارم اتبارم اتبارم همین هم دیگه استرجیس چون بارزن خودی هشتشش هشتشش رو تمرین چند پیدا شد خب پس حضر المهندسون و حضر اخوکا معهم حضر المهندسون گفتیم حضر اخوکا گفتیم معهم خود نقش معه را یکی از دوستان خواست مع مضافه ولی مضاف خودش نقش نیست حسب عامل هست ممکنه فاعل باشه ممکنه چی ممکن است مبتدا باشه ممکن است خبر باشه اینجا نقشش چی هست به نظر شما مفعول هست ولی چه مفعولی مفعوله؟ فیه میتوانه اینجا باشه مفعول معهو نمیتونه باشه چون مفعول معهو تعریف شو اگه دقت بکنید بعد از میاد بله <coughs> تمرین شماره احب العلم والعلماء اصلا حضرات حضره المهندسون منظورش نیست که المهندسون جای مذکر سالم است اعرابش با واو بله اعرابش با واو یعنی احب العلم والعلماء بله اینجا میدونید چرا این مثالا را آورده یکی این که میخواد توضیح بده که اسم اعرابای مختلفی رفت نشت جر داره اسمای مورد دو این که هر کلمه ای با علامتی خاص مرفوع میشه مثلا در امثله گروه اول غلام و اخلاق و عادات با زمه مرفوع شده بود نابان و طویلتن با الف مرفوع شده بود مهندسون با واو اخوکه با واو علامت های اعراب توضیح ما به خاطر یادآور نمیکنیم که شما اینا رو خوندید در تمام کتاب ها که زمه با مفرد با زمه مرفوع میشه جمع مکسر همچنین اما جمع مذکر سالم با واو مرفوع میشه مصنا با الف مرفوع میشه و اسم های ست مکبره هم با واو مرفوع میشوند یعنی زمانی که مرفوع میشن چون اینه در قسمت دوم میخواد بگه که مفرد با فتح منصوب میشه و جمع مکسر احب العلم والعلماء علم و علما یکی مفرد یکی جمع مکسر با چه منصوب شدن با فتحه چون مفعول بهی هست بعدش اسماء سته که ذا هست اذا رأیت ذا فضلین ذا با چه منصوب شده با الف چون اسماء سته مکبره هرگا منصوب شدن الف میگرن اطوی والدیک و معلمی و معلی در حال نسبی است در در حالت رفی ما همینو دارم میگم نه حالت رفیش بابا اونجا در قسمت اول اخوکه بود آره حالت نسبی مفعول بهیه اذا رأیت ذا فضل ذا مفعول بهیه منصوب با الف آره، پس اسمای سته مکبره مرفوع بابا با واو منصوب با الف مجرور با یا آره. ببینید این این درس اصلا موضوعش همینه که در حالت رفع و نصب و جر چه علامت هایی رو میگیرن این درس داره توضیح میده در قاعد کاملا یاد اطع والدیک و معلمیک اینجا والدیک مصنع منصوب بایا پس مصنع منصوب شیا میگیره الامهاتو یحذبن البنات مع مع حرف نیست اسمه مع جاز ولی همیشه مضافه همیشه چی هست ما بعدش همیشه مضافه الیه معهم هم همیشه چی هست خب الامهات یعذبن البنات جمع جمع مؤنث سالم هرگاه منصوب بشه چی میگیره کسره میگیره البناتی مفعول به است علامت نصب کسره هست بنات استاد مؤنث چی سالم مثلا مرافش به چی رفع نصب به کسره البنات جمع چی به نظر تو خب. این چی از ملحقاتش نیست بنت جمعش چی میشه <laughs> خب جان مثلا جای مانس سالم جای مانس سالم بله ولی این امثله گروه دوم داره نصبش توضیح میده در گروه سوم جرش توضیح میده راقلی جمال القصر غرفیه و شرفاته دقت داشته باشید غرفه در این مثال سه کلمه آورده قصر غرف شرفات چرا؟ چون قصر مفرده غرف جمع مکسره شرفات جمع مؤنثه یعنی این سه کلمه مفرد و جمع مکسر و جمع مؤنث سالم هرگاه مجروشن کسره میگیرند البته مفرد منصرف جمع مکسر منصرف لا تقصر في احترام ابويك استاذيك وكل ذي فضل استاذیک مفرد منصرف جمع مکسر منصرف و جمع مؤنث سالم هرگاه مجرور شدن کسر میگیرن مانند قصر و غرف و شرفات اما مصنع جمع جمع مذکر سالم و اسمهای خمسه هرگاه مجرور شن یا میگیرند مانند مثال امثله گروه سوم دومی لا تقصر في احترام ابويك استاذيك وكل ذي فضل استاذي نقش میخوای یا علامت اعراب شو ابواد ابویک چون هست یا گرفته چون اینجا مضاف الیه احترام دیگه مضافه بش نه استاذیک نیست استاذیک هست جمع مذکر سالم آخرون آخه بند خدا تو دقت بفرما سه کلمه داریم که هرگاه منصوب شده مجرور شده یا میگرند یکی مصنع هست مانند ابویک یکی جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم مجرور بشه چی میگیره بله، و حد جرش یا بیان اینجا برسونی هستم جمعت همش فی احترام که و استادیک و کل و کل ذی فضل این یه خب. جمله میدونم کجاله استادیک هست برادر در حواس تو جمع کن استاد جمع مذکر سالم بند خدا بله مانند مسلمین و کل ذی فضل ذی چه هست از اسماء خمسه است بابا این شما رو قبلا گفتم این کتاب در آوردن امثلش اینقدر دقیق دقیقی نگید کلمات و بعضی سه کلمه آورده است یعنی این سه تا کلمه مفرد و مصاف فلان و فلان اعرابشون یکی در فلان حالت این حالت جر مصنع و جمع مذکر سالم و اسماء سته است کیا میگیرند اما شما مثال بعدی رو دقت کنید یطیب و شتاء فی اسوانه این جمع چی غیر منصرفه اسوانه غیر منصرف زمانی که مجرور بشه چی میگیره فتحه میگیره و اسوانه چه گرفته؟ خیلی دقیق اتفاقا گفت ولی چون قواعدو میاره ما دیگه دوباره تکرار نمیکنیم چون تو قواعد میآوریم دقت کنید الاسماء جميعها مرابط الا الفاظا محصورة تقدم ذكر الكثير منها في الباب الماضي اسمها همشون مرابا جز الفاظی محدود که قبلا ذکرشون در باب ماضی گذشت 87 أنواع أنواع إعراب الاسم ثلاثة اسم اعراب داره رفع ونسب وجر جر 88 الأصل, الأصل في رفع الاسم أن يكون بضمة وتنوب عنها ألف في المثنى وواو في جمع المذكر السالم السالم والأسماء الخمسة اصل در مرفوع بودن این است که با زمه باشه یعنی اصل بر این کلمه مرفوع شد زمه بگیره و جانشین زمه میشه الف در مصنع مانند نابانی طویلتانی واو در جمع مذکر سالم مانند مهندسون و الاسماء الخمسه و در اسماء خمسه مانند خبر حضر اخوك بله بعضی کتاب میگن خمسه و بعضی میگن سته بریم جلوتر بعضی یکی رو اسم حساب نمی کنند 89 الاصل فی نسب الاسم ان يكون بفتحه اصل در منصوب بودن این است که اسمها با فتحه منصوب بشند وتنوب عنها الف في الاسماء الخمسه الف در اسماء خمسه جاي فاتور میگیرد مانند اذا رأيت ذا فاضلین و یا ان في المثنى و جمع المذکر و یا در اسمها در مثنى و در جمع مذکر سالم ياد مانند اتع والديك و معلمیک ات والدیک و معلمیک قبلا من معلمیک خوندم ولي اشتباه خوندم آه، و کسرتون فی جمع المؤنث سالم و در جمع مؤنث سالم به جای فتحه زمانی که منصوب بشه کسره میگیره نوات الاصل فی جر الاسم ان یکون به کسرتین اصل در مجرور بودن اسمی است که با کسره باشه و تنوب انها یا فی المثنى و جانشین کسره میشه یا در مثناها مانند احتر فی احترام ابویک وجمع المذكر السالم در جمع مذكر سالم مانند استاذيك اسماء الخمسة در اسماء الخمسة مانند وكل ذي فضل ذي ده و وفتحة في الممنوع من السرف و غير منصرف با فتحه مجرور میشه مانند یقیب و شتاء فی اسوانه این هم در